kuri uno mu kiganiro gihakaryo abarundi bari hanze y'igihugu kugira nabo bagire icyo baterereye mu kubaka igihugu cyabo karadiridimba na akana kaji iwabo uno munsi tukaba dufise umutumire umutumire adasanzwe kuko nawe ni yaje ava kure ari asanzwe ari hano mu gihugu cacu kugira tuyage ibi na biriya mu byo teza imbere kino gihugu kuri mikoro ni niyonkuru niyo emeto semitewutsi aza kumfasha mu buhinga bw'ibyuma hamwe n'ubuhinga mu bijyanye n'amasanamu kuko kino kiganiro kiriko gica live kuri facebook ya isanganiro burundi reka rero nongere kubaha ikaze isanganiro umutumire turi kumwe ni Samuel Ndayiragije ariko reka ndabareke kumbure mwidondore n'ivyo musanzwe mukora imbere yuko tuca tuduga kwidonidwa kino kiganiro murakoze eh, manje kubashimira cyane kuri buno butumire hanyuma eh, nitwa Samuel ndaregeje nko mwabivuze nsanzwe mba muri Leta Zumwe za Amerika neza na neza muri Phoenix Arizona hanyuma eh, nije nari nsanzwe ndongoye shira hamwe BD USA je nari tanguje hanyuma murazi yuko byashitse tukagira utugorane mu burongozi hanyuma rero hariko haratunganywa amatora kugira abashireho inzego nshasha imigwi imigwi ugasanga hariho ukudahuza cyane ubwo ntibona ko ibyo bishobora kubasubiza inyuma kumbe naho muherereye wanashima n'igihugu oya oh, uh, jewe n'ibyo nkunda kubwira abantu ko abantu baritiranya ibintu uh, muri rusange abarundi bagiye hanze eh, bagumara abarundi eh, bagumara ari ba barundi nyine eh, baba bize cyangwa batize inyifato ingeso n'ingendo nyinshi usanga ari za zindi rero iyo uri kurava ah, kuri iyo ntambwe wari usanzwe uri ko nk'umurundi mhm. uhindure mentalite uhindure ibyiyumviro hari ahantu uteza guca uteza guca muri ibyo bintu kuko iyo uzanye icyumviro gishasha abantu batamenyereye n'intambara utanguje urugamba eh, abantu batamenyereye ni muri iyo ntumbero rero je mbwira abantu yuko ivyo nibisanzwe muga muri etazi ntimwahagiranya nahandi etazi ni je nibaza yuko abantu tubayo canke dusanzwe turi muri bidiyo se twamaze gutahura akamaro ko kuja hamwe eh, eh, Samuel reka tumere tumenere inda ku rukumu mhm. oh, byarigiye biribonekeza ukutumvikana mhm. ukudahuza na cyane cyane ugasanga biva ku bintu bimwe bimwe mhm. aha tubwizanije kure ayo abo wasanga muri migwi y'abarundi bari hanze bamwe bapfa ubwoko mhm. abandi migambwe ugasanga uno munsi bamwe bemera ati ni diaspora abandi mhm. ntibemere mhm. bikajuragiza abandi mhm. baba bari kuko mwese umwe wese afise intumbero yamutumye ajya aho hanze ariko ugasanga hariho intumbero imwe yo guteza imbere igihugu iriko iratakara kubera inyungu z'abantu baba bataboneka Eh, niko nabisiguye mu ntango navuze yuko eh, muri rusange eh, kugira ngo uhindure ibintu mhm. wemera challenge wemera urugamba mhm. naho rero ku by'ukuri tugiye turabyagiye biraba mu bihugu bitandukanye muri diaspora hariho imvo nyinshi zabituma mhm. nicyo gituma tugeze muri etaje usanga bitandukanye mu bindi bihugu hatandukanye vrema za nivo za politiki Eh, eh, muri amerika naho novuga yuko n'imvo z'ikintu gishasha abantu batamenyereye hanyuma kandi akacabamo n'akantu ko kwikunda cyane ariko ntibe bya bindi abarundi bakunda igihugu ariko bari hanze mugabo bari ngaha canke ku mutima ugasanga eh, nivyo ndiko ndavuga nivyo ndiko ndavuga kuko biragoye kumenya ninde ari mvuga kuri ndatari imvuga kuri mhm. mugabo ico nokubwira nuko ndeka nanga karo muri BDOSA mhm. eh, haraheze umwaka na BDOSA wivuga mu majambo eh, BDOSA ni Burundian diaspora in mhm. USA mhm. no kuvuga ni urunani rukongera kibashira hamwe y'abarundi bose bahurikiye muri Leta z'Ubumwe za Amerika ah, hariho ibibazo byinshi byagiye eh, biribonekeza ubwa mbere igikorwa cyakozwe nta muntu atagishima kandi mu mwaka umwe gusa twarashoboye gukora ibintu bitari bike byinshi cyane nayo ndakubwira nti yuko iyo rero ikintu gitanguye kuzamuka ah, gukura kiragira abantu bakigwanya mhm. kandi wese akagwanya afite intumbero ni ibyo rero ariko uravuga harimo imvo politiki imvo y'ubutunzi imvo y'ubukunzi bw'inda n'imvo ya kamere erega hariho abantu ah, mu buzima bwabo badakunda iterambere mm. twebwe nta mvu n'imwe ya politiki iri muri BDUSA mm-hmm. nta mugambwe nta moko um, nta n'ibyo nuvuga um, uh, donke by'intara uh, cyangwa ikintu na kimwe kirimo mugabo uh, twebwe igituma mvuga uko ni kubera iki aho byagiye biragorana ari imvo za politike kenshi wasanuka bagize nk'ibintu bitatu bine bitandukanye mhm. ugasanuka ba ayi ngo uyu mugwi uhurikemwa w'umugambwe uburongozi nabwo ni iki leadership mm. iyo uri kurazana rero leadership style ni ukuvuga ubwoko bw'uburongozi abantu batamenyereye nk'akarorero abarundi batari bake barakunda ibintu by'amanyanga mm. rero iyo uje umuntu ukaza uvuga uti no eh, icera cere igitukura gitukure eh, ntibashobora kukorohereza mhm. eh, bashobora kubwira ngo oya oh, gira iki gira iki na cyane cyane muri bwa burongozi mugabo uri umurongozi mwiza eh, kuko nibyo twumvikana kandi nibyo twarahiye kandi ubu turacabigendera mugaha harabonetse umugwi w'abantu bakeyi bagomba gutibanga bagombye gutibanga rero iyo uri umurongozi mwiza ntubatinya dutinye igihagararo mhm. cyabo uca ufata ingingo kandi uhera kuri bo kuko itegeko muri rusange abajejwe kurishira mu ngiro n'abarongozi ugasanuka rero agomba kugira twa tundi rero twebwe kubera tuvuga tutino itegeko n'itegeko mhm. duca dukaza iyo rero ukajije ucugira rero abantu bamwe bavuga bati no reka tukurwanye muri iyi nzira mhm. eh, reka kumbure mhm. turaza guha akaryo n'akanya aho mwari musanzwe mufatanije mu burongozi ni eh, telefone niza dukundira canke ndazi hariya ni mwijoro rwose reka kumbure turaza kwa akanya ariko reka rero tugaruke kuca dukoranije no munsi eh, nubwo wumva BDUSA nibyo muracayirongoye nubwo ariko arategurwa inzego nshasha kugira hatogwe abarongozi bashasha intererano y'abarundi niyihe cyane cyane dufatiye wanashima no ku muri Leta Zunze za Amerika kuko mwaragize ibidi yose ni y'abarundi bose mhm. baba kuco no kwita umugabane kontinent yose ya Amerika interano yanyu niyihe ntibe ari iziza amashirahamwe tumenyereye cyane ku mpapuro gusa mhm. eh aha rero mbere yuko nishura cyo kibazo nagomba gutera kamo mhm. umuntu wese azi yuko akunda ah, iterambere ko atoza arakokeza kuko ibyo nkunda kubwira abantu ni uko ntazibana zidakubitana zidakomana amahembe mugabo iyo bishitse hari umuntu acikika mu kiza akavuga ati nokora kano kantu byoyangara kuruta rero notera kama ko abantu boza baraba abantu bakunda amahoro bakunda iterambere bidi wese rero oh, ihuza abarundi bose ntawe ikumira mugura azi ko ari abarundi bashobora kwikura mu barundi bakavuga bati jewe ndi ngaha se ko namvuga abo mhm. twarababonye mugabo cyo n'uburenganzira bwabo n'uburenganzira bwa eh exactement nico gituma ntawe umukomanga mhm. nico gituma muri BDUSA kugira ngo umunywanyi wiyandikisha aha mugatanga interera nisabwa vyerekana yuko uremera kuba umunywanyi waryo n'ibikorwa by'anamateka ubwo nta gapfungu gashobora gutuma hariho ababava ko ah, bivaho bibaho nyene kubera bimwe nakubwira byo gukokeza hari abakokeza ingwano mhm. n'abakokeza ibintu byo gusambura imigwi bayubakitse bakavuga bati eh bakakwita amazina Eh, wari usanzwe uri umuntu ukora ibi bakavuga ko ukora biriya mhm. kugira umuntu wese ashike ku ntumbero aho rero eh, cyane cyane ujya urazi abarundi hari abarundi bakunda ibibanza mhm. eh, ibibanza abarundi babikunda iyo babona yuko bishobora gutanga ikintu ndavuga nk'akaroro nka bidi yose tugitangura kuyubaka tukibikora duhamagara abantu benshi bibaza ko nta kintu na kimwe kizovamo cyangwa kitazokunda muga tumaze kwageranya abarundi bashobora kuba ibihumbi bibiri hariho umuntu uzumva umenga ati icyo kintu ni kinini yumvise ubunini bwacu akaca yumva umenga yuba mu ibanza mhm. nawe rero usanga wa mutima wo kugomba ah, kuvuga ati reka mbomore ncaha ninjire bica babikora rero reka nje nduge ku ijambo mvuge iby'intererano wari uvuze mhm. intererano y'abarundi bari muri leta z'ubumwe za mbere ni eh, za amerika ni nyinshi cyane mhm. eh, ubwa mbere ni uko oh, abarundi bariyo ni benshi kandi twebwe urugamba turimo ni ubwo kwigishanya no kwegerana tukaja hamwe two turabona uburore bwinshi mu bihugu bitwegereye washaka tworaba no muri Kenya mhm. tworaba no muri Tanzania ivyo ni bihugu bifise abarundi bake abene igihugu bake par rapport ya twebwe turi benshi cyane mugabo uravye ibikorwa bakora guteza imbere ibihugu byabo nibiteye ubwoba mhm. nshobora kwemera ko bigo baraduza amazu bugura amasoko barubaka amashuri amavuriro ugiye kuraba ibyo bihugu birateye imbere cyane mhm. kandi bitezwa imbere na diaspora n'ababayo bagenda kwiga ko bose bagenda bafise vision na mission ibatwaye natwe cyo turi turigisha abarundi nuko uh, dutegerezwa kurengera ubudasa bwacu mhm. dutegerezwa gushyira hasi ibintu by'amoko by'imigambwe tukubaka ikintu uh, gifise inguvu gishobora kugaruka guteza imbere kino gihugu kanatsinda uh, urabye nk'abo twagarukiye ko bagize imyuzure ngaha mu kanyisasi twashoboye gutoza duhera duke mu masegonda bigakunda ko dutabara bene wacu mm-hmm. ubu rero intererano ya mbere e, twebwe turizigiye neza yuko abarundi gusa bari muri amerika umwe wese yotanga amadolari cumi gusa mm-hmm. twavuga tuti umwe wese atange amadolari cumi ku kwezi bose bakayatanga umuntu wese afite akazi akayatanga mm-hmm. mu mwaka umwe nk'aya mabarabara yose mbonye ngaha twoyakora ejo ibihera byinshi bizoja wacabona ati uzoyarya niba abandi baturongoye mhm. bashavuga bati bazohava baca bayarya kubera muca mukora kugira umwe wese wala nibi rero urumva ikintu ca mbere ni education education nayihera he muri mu burongozi nimwe nakubwira nti twumvikanye ego twaragiye nk'akaro muri ohayo turarahira turavuga tuti twese turemeje amategeko sawa turabibiriya turahira kudugiye kubaheza amategeko mhm. turarahira iminsi itatu twamaze nticabuze yuko abantu baraye bafite mu minwe bagaruka guhonyanga itegeko bari bemeye mugabo icyo twakoze ni igiki mm. twaje tuvuga tuti oke kubera ko rero twarahiye ko munsi yaraye naje narahiye nkavuga nti sinzotinya igitsure ni ukuvuga akavuga ati reka ndondere ineza y'akagwi kamwe bagenda bareke nta kabuza ntaho umupfa ntaho umujya ubu rero nshyira tuvuga muri bidi USA ibyabaye n'ibiri ko biraba ni inyigisho ku hmm. muntu wese ari muri bidi USA yaba umurongozi cyangwa atari bavuga ati kumbe hariho icyo bita gusonera itegeko abarirenze rero eh, byarashyitse bacabona yuko umenga boca baguma ukabona umuti uhari urawutanga rero mhm. natanze umuti samuel reka eh. tugaruke kuri politiki ya diaspora mm. haba hano mu gihugu canke eh, ijya bita diaspora ah, kumbure imigenderanire yayo n'abarundi ba muri amerika yo niyihe kuko mm. iterambere rirashobora kuba ah, rusange rigafatira haba abiburaya namwe mwebwe mhm. cyangwa muri mhm. mu muryango wa diaspora ni iki cyo wacarabuze cyangwa n'igiki mukora kugira uh, mukorere hamwe kuko no mu hariho iyo politiki ya diaspora mbere n'umuyobozi wayo uh, wanashaka jewe ivyo nashaka kuvyishira ko cyane nk'ubu oye uh, jewe narayengenywe ndi mu mugwi ugiye gutunganya semaine de la diaspora Eh, donke gaseme yame iba eh, ihuza abarundi bose mu kwezi kwindwi mm-hmm. eh, urazi ko abarundi benshi bakunda guhurira hano kugira ngo ni umugambi wa leta kandi mwiza cyane mm-hmm. wo guhuza abarundi baba hanze bagahura bakamenyana rero na leta semeni do la diaspora 2018 narabonye ingene vyagenze kuko mu mwaka uheze sina yego niyabaye kubera ikikiza cyako neza cyane mm-hmm. rero bisigura yuko oh, uno munsi no kubwira yuko abarundi bose baba hanze turafise uruhongore turimo twese eh, turafise dabora minisiteri niyo twese dukukira mhm. hanyuma turafise inzego zidutwara ku rwego rw'isi tuvuga tuti tugize ibibazo turashobora kwikora kuri aba bantu eh, nk'abarundi baba makungu eh, ubu rero je ndikunda vuga nk'ubu mbaje ikibazo ca Semaine de la Diaspora kubera ko ndi muri uwo mugwi ugiye gutunganya icyo gikorwa neza kugira dutegure ibintu byiza mu kwezi kw'indwi eh, tuguma dusaba imana ko iki gihiza ko nacyo bacaranduranywe n'imizi mhm. eh, murabona ko batanguye kugahagurukira mu bihugu bitari bike kandi biriko bigenda neza icyo gihe abarundi isinzi barifuza kuza muri kino gihugu barifuza gutaha barifuza guhura tubiheruka kera rero imigambi dufise ni myinshi icyo nakubwira gusa ni uko eh, igihugu cyose kirafise ingene citunganya aho nariko mvuga BDOS nariko mvuga ku rwego rw'igihugu ukwacu mhm. ariko ku rwego rw'isi mpuzamakungu eh, turafise natwe inzego Jafet murazi ko ari we aserukira abarundi bose eh, bari mu makungu hanyuma rero nawe n'ibyo bibazo byagiye biraba hirya no hino arabizi kandi natwebwe eh, uno munsi eh, ntibisigura ko tutavugana twaragiranye ibiganiro bitari bike nabo twaragana n'abandi barundi batari bari mu makungu mu bihugu bitandukanye rero tugize urunani nk'akaro hariko microfinance ko turakorera hamwe izo bikomeye cyane hmm. so nk'icyo ni ikintu citeka niyo twagishikako icyo nakubwira gusa nuko hari imigambi myinshi yigeze kubitangura igapfa igakogwa igapfa igapfa kubera byari ndiko ndakubwira kubera ko hari umuntu ajya mu kintu adafise ya ntumbero yo guteza imbere abantu arondera inyungu ziwe rudende kandi uwo muntu rero iyo agiye muri icyo kintu agasanga icyo yarondera ntakibonyemo mm. wibaza ko akora oh, aho ya uramubaza ati none we uriho ngaho ukora iki mm-hmm. aca yicara akibera ngaho gusa nk'umuntu arongoye abantu cyangwa arongoye ikintu mugabo mubaza uti twereke n'ucyo uri kurakora ntakwereka nibyo rero urumva nibaza ko uh, uyu mugambi mushasha wa diaspora uri kurubakwa neza kandi biri ko bigenda neza uh, uh, dufise assemblée générale bidahindutse muko kwezi kwindwi nyene abandi bose bahanze tuzoganira mhm. kandi twubake gushasha ivyumviro bishasha nibaza yuko bizaba bimeze neza cyane iyo migambi yose iri kirakogwa hazogerizo ico gihe nibaza imaze kugera ku ntumbero ishimishije mhm. mm. murakoze cyane reka duha akaryo n'akanya barundi bari hanze y'igihugu telefone iruguruye 76 ubusa na gatatu amajana na mirongo itatu na gatatu mushobora no kuyikoresha kuri watsapu perezida w'intara ya Michigan kugira ngo mhm. bamuzi namuzi cyane mhm, nakomere mhm. Uh, n'abandi mbona bariko barandika ubutumwa uh, abandi n'ababakeza uh, ego eme tusa utwakura muce mu umurongo hama abari kuri facebook live turashobora gusoma ubutumwa bwanyu atankomanzi kuko ndabona muri na benshi muri ko muradukurikira hariho programme national de development hano mu gihugu bita umugambi wa PND mm -hmm. uh, mwavuze bimwe bimwe mu migambwe izokogwa nashaka mbaze mbega uh, hari icyo muri ko murakora kumbure kugira mufadikanye uh, na leta y'u Burundi muri uno mugambi ukaraba ingene bakora twe turacari inyuma mhm. hari ibintu usanga tukiri inyuma cyane kandi leta y'u Burundi hari ibintu imaze gukora vrema hariho akarusho hariho intambwe ishimishije bworoshye eh, mu byo bamaze gukora mugabo haracarimo agahaze nicyo gituma nibaza yuko eh, abaturongoye cyangwa abarongoye eh, ubwo rwego bariko barakora kugira ngo bashobore kuraba urwego rwa diaspora mhm. bashobore kuraba ingene hojaho ku by'ukuri itegeko rigenga icyo kintu ndaguye nk'akarorero mhm. none wibaza jene ibyo nkunda kubwira abantu ufashe reka dufate jafete rujanti aserukira abarundi bose bahanze sibyo umwanya ibyo akora byose mhm. abikora ku kwitanga ikintu cyose akora ni ukwitanga ko nta mushahara ahembwa ntahembwa ntahembwa na diaspora ntahembwa na twebwe wanashaka mhm. ntanahembwa na leta y'uburundi urumva rero muri icyo gihe kuko ibyo bintu si akazi kiwe arabikora muga akabikora kugera ahantu ashobora kuvuga ati jewe ndabye aho ngeza eh, ibi nubwo ndiko ndabikora eh, sinoreka kuja gukora uno munsi kuko ntagiye gukora simbaho mhm. rero bisigura yuko nk'ibi eh, ugiye kuraba nko mu bihugu bitari bike abambasaderi usanga umambasade umubwira uti turafise ibintu bikomeye turiko turakora twagomba yuko muza kuraba aho turi muze mudufashe nta buryo bafise ntibashobora gushobora kwidepurasa nk'akarorero usanga rero iyo ni ingorane ikomeye rero ariko ugiye kuraba mu bindi bihugu biteye imbere leta yashize ingufu nyinshi ahubwo cyane muri diaspora mhm. barashyira ingufu nyinshi kuko barazi yuko uh, muri diaspora ufashe nk'abarundi ibihumbi mirongo itanu ibyo byose nta nta nta muntu twavuga ngo yaraduteye n'amadorari amajana abiri ariko n'abarundi bonyine ubwabo babikoze kubera bakunda icyo kintu bariko barakora bagakunda n'icyo gihugu mugabo rero ubu ivyo je ndiko ndashimikira ko nuko Eh, leta irakwiye kubiraba iyo politiki bariko bakora bagatunganya ku buryo nk'umuntu yoba byitwa ko aserukira abarundi baba mu makungu nk'ubwo rwego ko rwose nk'akarorero bakagira ikintu babahaye bakavuga bati aba bantu eh, SWAT barafise amateka bagenga nimba ari minisiteri yayo yigenga ukundi bakabikora mm. cyangwa nimba ari ikindi kintu oh, kigengwa na minisiteri de la soze exterieur kiri munsi ya canke uko bigira kose mugabo haba hariho ikigega cyahariwe abo bantu kugira abashobore gukoresha mu kwitunganya reka gato twakira umu ari ku murongo n'amahoro mm. ninde tuvugana twakuye ari hehe mm, ikaze ni rwawe makeri muri suwede uca uduga ku ijambo uramukije na samuel turi kumwe hano mahoro makeri eh, we naguheruka kera nibaza ko tuzohura mu kwindwi haro turabumva neza duga ku ijambo turakumva twibaza eh. mm. mhm. ko muriko ivyumviro kuri siteme ikomeye rwose ku gihugu mhm. mugabo tuba turasoma neza ko twifashe mu burundi dusanga by'ukuri usa canada scandinavia nta nta nguvu dufise kuko usanga henshi hatagira ubusabikwizi mhm. hanyuma ugasanga niyo woshaka kugira idosiye udepoza ahantu ugasanga nturonka arucisha kuko utafise gusohokera igihugu cy'u Burundi n'ibyo bihugu yego mhm. hariho ku ruhara rwacu umuntu yashobora guteganya nka cumi mirongo itatu mirongo ibiri gato kiwe ubwo mwazi ko twaba dufasha imiryango yacu iyo mu gihugu turatera turushoboye mugabo hariho ubundi buryo bwagutse bunini rwose bwo gushobora gukora ibikorwa bikomeye mu gihe twa dukorana neza kuyaga n'abo bantu b'incabwenge barundi babafa umushinge wo kwiga uvuye mu burundi ko nibo baba batwigishije kuva mu mashuri y'intango gusa muri segonderi ibyo iyo turonka hanze biratwabyose mu gihugu cyacu cy'amavukiro urakoze rero hayi mhm. Eh, yagarutse cyane cyane ku bintu by'amambasade nawe nico warangirije ko ku burongozi sinzi eh, mbega aho ba hariho ukudakorana neza n'abasanzwe baserukira Burundi mu bihugu bya buraya kumbure eh, ari nkaho bikosorwa bigakosorwa kuko babushikiranganje bubatwara n'umukuru w'igihugu mhm. n'abandi bashobora gufata ingingo muri rusange je sinovuga yuko hari gukorana nabi mugabo ku by'ukuri hari ibihugu bimwe bimwe twumvise ko byagiye biragorana je sindongoye abarundi bose bo mahanga mugabo nagize amahirwe yo kuba muri comité d'appui aho usanga hari ahantu usanga bimwe bigorana ukabona neza ko hari ikibazo. Ah, hagati y'ubuserukizi cyangwa ugasanga mbere nk'uko abivuze makere bamwe barabura donke hari ibihugu bidafite ubwo buserukizi n'ahandi usanga babifise eh, bakavuga ngo amazi arakina mu mpange mm-hmm. ukababura babona kubera ko oh, muri rusange eh, nta buryo kujyana bisiguye bugaragara baba barahawe bukwiye kugira ngo bashobore gutunganya icyo gikorwa ndabyoroheje ni mu bikora uko mubishaka mugabo tuve muri ibi bintu tuje ku iterambere twifuza dutera intambwe rero muri rusange uh, ingorane nyamukuru ni iy'abantu bamwe bamwe usanga bitiranya ibikorwa bya diaspora bakagomba kubyitiranwa uh, bamwe eh, nk'akarorero Uh, abashigiki abagwanya leta bakavuga ati ibi iye tubigiyemo ni vya leta na karorero mhm. hama abatari muri leta donc mvuze muri leta abatari muri mu migambwe ku butegetsi mhm. eh, bakavuga ati ibi navyo ni vy'uyu ni vy'uyu mugambwe ntitwobijamwo eh, naho rezo ngorane zimwe zimwe usanga za nguvu z'abarundi bari hanze zica zitakarira Eh, ni nk'ibimakira aje kuvuga ko ngo incabwenge eh, incabwenge zirahari mugaje si simvuga yuko ari incabwenge gusa mhm. tuvuze incabwenge mu kirundi tuvuze abantu bize bakaminuza bafise ama PhD ama doctora eh, bafise ama master bafise ama bachelor degree nibindi oya mugaje sivyo niko ndavuga ubuye mu ncabwenge turazifise nahandi zirahari mugabe icyo twibaza ni kimwe ni kuki dudatera intambwe ni kuki mhm. tudatera imbere kandi dufite incabwenge rero ikibazo jewe mvuga ni uko ugiye kuraba ah, muri amerika baha agaciro umuntu uwo ari we wese batarabye amashuri yize batarabye eh, ikintu cyose avuga ati iki iye naragikoze canke ndafise ubuhinga buto bw'abandi umuntu kamufata nk'umuntu jewe ndashimikira cyane wanashaka ko abarundi bose bari hanze umuntu wese afise icakora afise ikintu ashobora kumarira igihugu tutarabye rero ngo yize amashuri angahe ngo afise angahe abiri atatu eh, turabye gusa ko ari umurundi ari hanze afise icyo akora afise akazi uwo aratunze umuryango kandi uwo ariko araterera leta mhm. mu buryo bucange buriya ni uko gusa abantu benshi batabiharura ugiye kuraba uburyo bukoreshwa n'abarundi baba hanze mu gufasha imiryango cyangwa inshuti n'abagenzi bari ngaha ni bwinshi cyane mhm. rero uwo murundi wese urungika amahera muri iki gihugu cyangwa afasha abantu si uwize Mhm. hari n'igihe usanga n'uwo wize cyane mbere atanayarungika mhm. ugasanga uyarungika ni wa wundi rero icyo cyo mvuga ni uko abarundi bose bari hanze bose bafise akamaro mhm. mu gihe twese twotahura yuko tukamenya kubana kujya kw'abazungu umuzungu ashobora kuba afite phd doctora akicarana n'umuntu atazi no kwandika izina ryiwe bagakorana kandi bagafashanya akazi kakaduga eh, mu kiringo wamaze kuri mu butegetsi n'ubu ntarakiva eh, abarundi benshi barakunda barakunda gupfa mm. ugasanga barabuze abantu babahamba cakora ibyo guhamba ngaha muri amerika birazimbye mhm. ugasanga barinze ugasanga eh, ikiziga kimaze ukwezi amezi abiri ariko kuva aho yari yaraziye eh, eh, abarundi benshi ntitwari tuzi ibintu bya diaspora ariko umushinga ntawe Samuel amaze guhaguruka mhm. iby'ukuri ibikorwa byiwe twarabibonye kandi n'ubu ibikorwa byiwe turabibona kandi bizokwama mu mitima y'abantu icyo namubwiye gusa kure ko umaze gutanguza igikorwa eh, hama twabaye turabizi abo abe hafi kugira ngo igikorwa yatanguje mm. kugira ngo ah, kibanje neza kandi abarundi benshi ba ibyo yakoze baradufashije iyo ufashije umuntu iby'ukuri nta minsi yarenga mhm. amafaranga mutayabonye yo guhambisha uwo muntu iby'ukuri azokwama mu mitima y'abantu kandi kwitwa yuko bakora ibyo batakunda abo rero bateza kuvuza urwano bakavuga ah, kubera kuri kubajyana mu nzira batamenyereye rero ndamushimiye rifaze arakoze kandi amushimiye ku nterano yiwe reka tugaruke kuri cya kibazo oh, mm. cy'iterambere mu ntara mm. ubwo mu gihugu bitakiboneka neza mm. hama hariho n'uwavuze yuko oh, kumbure n'uwitwa era uwimana mm-hmm. ah, mwarushirijeho guha ikibanza abakenyezi mu gushyiraho Eh, icyo yise igisata cy'abakenyezi n'ugwaruka mhm. kumbure migambwe imwe imwe nkuko Elifaza bivuze mm. bishoboka ko muzoguma muherekeza kumbure izo zindi ndongozi yego muri rusange icyo navuga nuko ubu uye bidiyose nta ndongozi eh, nshasha iragira kuko ubu turindiye ko eh, baje mu matora hama izo ndongozi rero iziriho nifata kibanza abazobatoreye n'ubazo kwitwa ko baramutswa iryo shira hamwe Mhm. eh mugabo uh, amatwa asumira byo bari ko rirabagora gatoye muri ico gihe uh, uzofasha ndi hari kugira tubafashanye harima rero ico kibazo ca kuko harundi ari ku murongo oh okay ikibazo c'intara uh, iterambere ry'intara muri rusange ryushatse kuvuga mhm. hariho nk'akarorero diaspora net bavuga ngo none aha hari umunsi mukuru wahariwe amakomine none bisigura umukuru w'igihugu agiye eh, muri komine avukamwo agasangira n'abene komine abo barukanye abo bakuranye eh, bisigura yuko akunze komine yo kurusha iki gihugu oya hmm. siko bisigura hari abagomba kubyitwaza n'uba agomba kwitwaza mugabo duga ku ijambo ndi n'umukenyezi ndi umukenyezi aserukira abandi bakenyezi muri diaspora hamwe n'urwaruka rw'abarundi baba hanze mhm, ndumva nawe urafise igiti samweri yarakwibutsa mwongera nkaba eh, ndi ndi no ba ba BDSA yatanguje mhm. naho rando umuvugizi wayo ah, muri ah, musharge de communication mhm. yego madamu era nagira ngo ugereyo mhm, duga ku ijambo mhm. eh, ku kibazo kijyanye na proje nationale de development mhm. ah, y'igihugu diaspora tubifisemo uruhara rukomeye ku buryo ah, twabonye yuko hari hari ingufu nke ah, kubera uruhara rw'umukenyezi rwari rwariragiwe nk'uko mubizi no mu bihugu byo muri afurika umukenyezi bakunze kumushyira inyuma bakavuga ko adashoboye bakavuga yuko ari sekisi febo kandi ariko ngira no kumutinya kuko niba ari sekisi nibo bari twe turi fomu mhm. rero diaspora imaze kwitahura ikabona yuko uruhare rw'umukenyezi ari akadashoboka kubura mhm. nibo baciye bashinga igisate kijejwe abakenyezi cyatanguye mu kwezi k'umunani umwaka uheze mhm. urumva kiracyari gishasha ibyo byose biri mu mugambi wo kugira ngo abantu bose bahaguruke kuko murazi yuko umukenyezi ariwe nkingi y'iterambere noneho kugira ngo umukenyezi azane akabirya muri ah, muri projet national de développement mm. rero diaspora yose ku isi y'abarundi n'umushinga ntayo samweri reka maze ndamuramutse amakuru nyakubahwa samweri maho nyakubahwa eh, ku bijyanye rero na na bidiyo sayi nayo rero samweri yarayitanguje ayitanguza ari uko yahawe yahawe uh, uruhushya n'umukuru arongoye diaspora we yamunumye ati genda wuganize abarundi bo muri amerika mhm. bituma rero abarundi ubu turi ko turi mu kajamajamo turakengurukiye samweri kuko yakinjuye kugira ngo araba abandi barundi b'umutima b'abashingantahe n'abapfasoni bashobore kumufasha guteza imbere umugambi yari yaratanguye mhm. ibyo turabimushimira kuko abarundi yarabashyize hamwe ariko ku bijyanye na poroje n'ukuri ntacyo twari bwashyike n'inzego zari zikiri zishasha madamera n'inzego ntizari zishasha nawe umwaka n'amezi makenya ko twagiye turakurikirana uko amatora yagenda mu ntara mu ntara gushika naho mutora uburongora mhm. bidi USA reka uh, duha amahirwe kumbure uh, inzego zindi zizotorwa kugira zibandanizaho izindi zari zigejeje turabashimiye cyane kuko akanya karadujanye murakoze cyane imana ibaha murakoze namwe samuel sinzi yuko hari icyo uvuga uh, ko mureka akabazo ariko urarangiza utubwira uti akarorero wotanga ku bijyanye mhm. n'iterambere mhm. mu ntara Uh, kumburuca ubwira nicyo uvuze ko kuri uh, ibi bishikirijwe na madame Ella emline Uwimana mhm. byorohe samweri avuyemo umuti uzoca uboneka mm. rero navuyemo jenda uko ubu batunganya ibintu bagashiraho inzego hanyuma izo nzego tukaheza tukazishyigikira tukazishigikiza ibikorwa bagatera imbere reka tuje mhm. kuri ico kibazo eh, cy'iterambere mhm. ariko turaho nyene kumbure urazi yuko eh, n'abanyeshira hamwe canka abanyagihugu canka abandi mhm. barashobora kugaragaza urukundo bakavuga bati oya nawe no eh, twashaka wewe ico gihe bakazoshaka wowe mm. uzobita bakumva muri rusangi ivyo nakoze nta tegeko na rimwe rimbuza kwitoza jewe uburenganzira n'ubw'iwanjye ndabufise nk'uko abandi bawufise eh, nta tegeko kandi rimbuza kuguma amabanga nk'uko nari kubikora mhm. cyane ngo bipfe tuhaye kandi ububasha ah, n'amategeko aturekurira kubandanya icyo gikorwa mhm. ubu twagombye rero bafata ibintu mu minwe none bananiwe iyo umuntu umuhaye imodoka akananirwa kwitwaza ukora iki ntucishiramo akantu kotuma bananirwa nimba uh, bo bikora ushobora kuba atari na jewe nobikora mugabo tuzofasha tuzofasha ibishoboka kugira icyo gikorwa twatanguje ntigipfe nibyo nshatse kuvuga mm. si bisubwa kwaje nzogaruka ashobora kuba n'uwundi hashobora kuba ari n'undi muntu atari na jewe cyangwa n'abandi babegereye jewe anashaka mugabo agatunganya igikorwa neza turiko akanya katubereye gato turiko turangiza kumwe n'abatelefone bari kuba benshi mm. ariko reka ugira akajambo ubwiye haba barundi baraha ah, mm. uh, nshatse kuvuga cyane cyane ku kujya hamwe mm, bifasha mu iterambere n'abarundi mugabo wifokasinge cyane kuri abo barundi bari hanze y'igihugu kuko nawe usanze uri mu ndongozi z'abarundi bari muri Amerika mm-hmm. mu masegonda 30 ama ndi muri leta ya michigan nkaba ndi umukenyezi aserukira abakenyezi muri bidi nifuje kuramutsa nyakubahwa samuel mu masegonda icumi kuramutsa mahoro mahoro madame abakozi baradisanganira murakoze cyane madame dafoze hari icyo wagomba gushikiriza mu masegonda icumi igihugu cacu nk'abarundi kazi turi muri amerika urakoze dafoze urakoze akanya ah, ntikadukundiye samwe mu masegonde cumi namwe muyubahirize kubera byo ndabashimiye bwa mbere mwebwe mwadutumiye muri iki kiganiro nshimiye abo bose bararanye buca kugira ngo abarundi twihiteka mu makungu ah, hanyuma nkagayira abo bose rero baguma ryoherwa n'agapfa rero nkatera intege abarundi bose aho bari bamenye yuko iyo uri kurakora ibintu byiza rwose haba hariho ibigutsitaza babirengere twubake twiyubake amakungu kuko ku by'ukuri tutiyubatse mu ntacyo zomara igihugu twiyubake rero hariya biracashoboka hanyuma nkabahamagarira bose kwitegura semene de la diaspora nk'uko jafeti nabo bakorana bamaze kubitunganya ah, nkaba nitsezere yuko mu mwaka mu mwaka nyine mu kwezi kw'indwi tuzohora turabarundi sinzi hama tugire ya migambi twatangura tuyeraheze hanyuma dukore nko muri Kenya muri Uganda na Tanzania ingene bateza imbere igihugu natwe turabishoboye ariko leta y'u Burundi ndayisabye nshimitse ko niyo habaho ihinyarwa gushasha abantu batwara ubwo rwego ruhambaye nkuko kose swati babibe minisiteri y'ukwayo igenga mhm.